da se zahvalim ovom džematu i ovom međlicu koji pripada Sarajevu i ovaj ovdje pa pa na ovu Sarajevu e, koji je evo organizio ove tribine i evo Allah preko ovog džemata i Lefendije e, mene, da ja večeras opomenim sebe i vas u ovoj temi koju smo već ovako odredili. Znači, sam Mudi Fendi je rekao ko je zahvalan ljudima nije ni Bogu. I da vam kažem jedno pravilo, da se ja zahvalim Efendiji u džematu Misočevi i se Sarajevo Ilijaš na ovakvom finom skupu i ovim tribinama. Kad vam neko učini neko dobro, ako moraš, ti pa vrati. Ako ne mereš vratiti, nemaš para, nemaš uslova, ne sam para, bilo čim da revanširaš, ispričaj ljudima da ti je neko valju taj neko taj ko je pomogu, on će dobiti kod Allaha što je pomogu. Svoj nije će dobiti. ti što si pomognut, kaži ljudima pomogu mi taj taj čovjek. Ako ne kažeš nisi zahvalan, pokoran si. Priznaj da ti je čovjek pomogu. Nemoj skrivati. Pa da Allah od tebe skriva. Jer je to osobina onih koji priznaju. Zato je zahvalnost priznanje. I onaj ko je škrt, zatvoren previše egoista, onda on neće da prizna ni Bogu ni sebi i drugima. Pa evo, ja se zahvaljujem na pozivu i ukazanom povjerenju u jednoj širokoj temi, životnoj temi. Zato što je etika, moral, ahla, kako god hoćete, e, naš život. Kao su mnogi učinjaci govorili, znanje smo sticali za 5, 6, 10 godina. To se zove edukacija. Da ne kažem, kako bi rekao, neko dresura to da naučiš nešto što ćeš raditi, budeš inženjer ili profesor, da radiš svoj posao kako treba. To se zove edukacija, ali moral je životno ponašanje ne samo na poslu, i kod kuće i na putu, gdje god se nađeš, i kad sa ženom spavaš, i kad ustaješ, i kad vežeš. E, moral i letka edeb je ponašanje cjelokupno, sve do smrti. Pa jedan Alan kazao, evo ja učim već 30 godina kako da se ponašam. I možda što ja ovako pričam, kako pričam, razumljivo što ja sve što vama pričam ili drugima na drugim mjestima hoću da i sebi kažem. Hoću da sebi kažem kad sam sa ženom sjedim pričam da znam da ima Allahova kamera da gleda pa da vidim kako se ja ponašam i sa ženom i bez ženi. Kad sam potpuno sam pa se raspremam, u donji veš stid me nekad samu imaju meleki, ima Allah koji me vidi i onda sebe ispitivam koliko sam moralan kad nema ni žene, evo kad sam potpuno sam kao je čak poslanik ali sam rekao, i kad ulazite u vodu, da se kupate, nemojte potpuno goli biti. Ima voda svjedoke. i meleki u vodi. I u zraku vode, dok mi sad sjedimo pričamo. Nema šupljeg prostora u univerzumu. Sve je popunjeno. Ne daj Bože da mi sad vidimo šta sve u vazduhu ima. Zato se ponašati treba stalno boriti to je taj džihad u nefsi, trajna borba sa sobom. I najteže je se sa sobom boriti. Lako druge šamarat, udarat, još ako imaš para, zakon u svojim rukama, pa kaže, ja ću tebi narediti. Sad ćeš ti vaku rad kako ti ja kažem, aj sebi narediti. Najteže je sebi narediti. Pa ko može sebi narediti, treba je prvo vidjeti koliko može, pa tek onda kaže, ženo, ovako ćeš. Djeco, ovako ćemo. Vidjeti, možeš sebi kaži, neš pušiti, nećeš lagati, nećeš tuđe žene gledati. Nećeš krasti, hajde kaži se. Šta onda drugom možeš nešto da zapovidaš? Kad bi mi bili iskreni prema sebi, malo bi kome išta zapovidali, malo bi bistrili politiku i svjetsku, nego gledaj prvo šta, šta sa sobom moraš uraditi. Pa ako se uspiješ sa sobom nešto obračunati, onda recimo malo ženi, djeci, hajde dalje idi. Pa onda izađi na binu pa kaže javno, ovako ćemo. Ti bi čita svijet se živu državu pravio, a ne mereš. Ti si država, ti si sam za sebe država, ti si univerzum. U nama je sve. I ko je razumio insana, i ko je razumio život na ovom svijetu, oni, se razrahaju na neki način. Jer mi kao insani, mi smo čudna stvorenja, ja o ovom insanu razmišljam, sad čak sam jednu knjigu napisao, ne mislim da je sad odmah promovišan, sam na kraju da kažem šta imam, ali sam napisao knjigu Insan u Kur'anu, još sa dodatnim finim temama i pričama, i sa najljepšom pričom Jusufa i Zulejhi, Jusufa i njegove braći, koja je najviša priča, ne treba nijedan serija više kad tu priču pročitaš iz Kur'ana, kako je Allah objašnjava. Kakav je insan? Ja često kažem, insan je sirovina. Jedna sirovina koja se rađa takva kakva je. Nek, ona, koja je čist uvijek, čist bez grijeha, ali ima on u sebi sve ove sastojke. Nekad bi neko htio, neko, neko, imao čovjek kaže da sam ja Bog, ja bi ovako. Ko zna kako sam bio zadovoljan insan sinteza svega ovoga što je Bog stvorio. Ako hoće da bude insan, ono kako bi mi sad govorimo budemo ponašanju, ovako, evo imaš hajvane koji ne mogu drugačije kako je Bog propisao. Nema modernih mački, ni modernog majmuna, ni modernog konja. konje isti isti je prije 5000 godina. Ne idu životinja u školu. Hajvani ne znaju da su hajvani, a savršeno radi. Od mravi se ekonomija uči. Allah je čelo na Životinje sve idu božanskom navigacijom. Kako im je Bog programiru. Nema odstupanja ni milimetra. I nama je kao svjesnim stvorenjima Allah dao, evo, učite od hajvana. Učite jer oni ne griješi. Ali ne znaju da ne griješi. Što bi rekli budala ne zna da je budala. Jer kad on shvati, kad joj, ja sam budala, dobro je, opametio je, dok je shvatio. Znači već je skonto da je bio budala. Ali neko umre ne zna da je budala. I kada je već budalama da se praviš pametan večas ti budala. Nego i ti budi sa pravi se budala. I mu kaže, kaj pametniji popušta, ne ti popusti koliko budala zategne. <laughs> Zato je zanimljiva je ova knjiga o Maja razmišljanje kako nas Allah definiše u Koranu. Nema jednog ajeta od 63 ajeta koliko je Bengaber godina živio, nema jednog, ajde da govori pozitivno insan. Insan je jedna negativna sirovna, kako rekao ono, ima nagon za tim zlom, jer se rađa takav. I šta mu sad treba? Moramo sad se boriti. Nismo ni meleki. Meleki ne zna ni griještoke. Oni imaju makanu ma'lum, fiksiranu poziciju, da slavi Allaha bez pogovora. Ni da se miči s mjesta da li na kijanu, na ruku, na seži, kako da, da ga slavi. Imamo znači na jednoj strani bezgrešna stvorenja, ne znamo i pogrešiti, na drugoj strani imamo Hajvane koji radi kako radi, imamo šetana koji stalno nagovara na zlo, koji nema ništa u sebi dobra. A mi imamo sve to, mi u sebi imamo i džina, i šetana, i hajvana, i melika, i čitave univerzum u nama. Mi smo univerzum, mi smo božanska tajna, najveća tajna, Bog je naša, naša tajna, s ove strane. Kaže Allah pa, pa u kuci, čovjek je moja tajna, ja sam njegov tajna. Čak u jednoj, ne znam koliko autentična predaja, da se kaže da je Bog rekao, ja sam bio skriven, pa sam stvorio čovjeka da se otkrije. Jer mi spoznajemo, mi razumijemo. Hajvani ne razumiju. Mi smo ta stvorenja, znači, što nas je Bog odlikao iznad svih stvorenja i sve rad nas stvorio, sve nama počinio ni nas je ovala Allah stvorio i nebesa i zemlji zvijezde. Da znate, zvijezde su stvorene radi čovjeka. li takvog insana koji mora i krv i smutnju praviti. Prelijevati. Šta sve može? A mora biti iznad melika, mora biti ispod hajvana. Meni jednom su pitali i uvisnici tamo, dok sam radio zemci sa njima, što se liječi od droge. Kada mora biti čovjek ko životinja, rekao i gori. Ne mere životinja lavica kad se najede, ona uzme što je treba, neće više. Mogu oko nje voda da ponovno izgubi. Znači, može čovjek proći i biti gori od životinje. Zato je neki u neko napisao, na jednom mi pišu. Dobra, je napis bio, gleda se možda negdje na Facebooku. Napisao ovako, znaš, kad negdje dođu ljudi na izrad, da Bog sačuva šta je za njim Pa je napisao ovako na tabli, ponašajte se ko hajvani. I je dobro napisao. Jer hajvani li budu, neće biti nam ono ružno, se kad odu koliko budu, ti sami budu. Nije ću reći da su ljudi hajvani, ali nekad budu i gori, a mogu biti i iznad melika. Da se Allah ponosi sa nekim ljudima. Da se Allah stidi određenih insana. I zašto naš pengamber dolazi? Što ga je Allah poslao nama? Li utameme mekarima ahlak. Da upotpuni ta fina svojstva. Zbog toga je Allah poslao pengambera. Kao univerzalno ugledalo, kao najljepši moral, neprevaziđeni moral. Bez mahani. On je jedini insan koji je rođen, u nizu penkabira bez mahani i koji je mogu kazati evo moj život, evo sva moja djela. Zato imamo, njemu, imamo nika, imamo model života, kakav je penkabir imao. Ako želimo da budemo insani, jer da je drugačiji, da ne bude sad ovo, što je to tako Bog stvorio? Baš je htio da stvori ovakvog čovjeka. Da more da bira, da baš bude slobodan. Da bude bolje od Melika. I kad Melikma nije bilo jasno, pa da će taj halifa praviti nered, trn prolijevat, vidite šta se radi u svijetu. Pa se ona pita, pa kako, je Bog dozvolio čovjeku da to radi?